Bu ədəblərdən də bir məsələ müsəlmanlar hansı ki, Allah və Rasulü bizdən istəyir bir şey eşidəndə xəbərdən və ya nədənsə yazıdan onu dəqiqləşdirmək. Və bunun mühümliyi Sursatı Müsurah Surasının 6-cı ayətini oxuyandan bilmək. الله صافر بقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين من سورة من Allah من bu من möminlərə من edir. من buyurur من mömin, من səhvlər, من altı من deyil. من biri Deyir ki, əgər möminə gəlir bir şey deyən kimsə, onu dəqiqləşdirər. Əgər belə etməsə, əgər belə etməsə, çox peşmançılıq çekirik və cəhalət bir əməllər olacaq. Həmçin, məsələn, müsəlmanlar, həmçinin Allah subhanətlə əmr edir, başqa ayələrdə də Allah subhanətlə başqa ayələrdən birində buyurur, Yə əyyühəl-ləzinə əmənu ilə qələqtum fi səbililləhi fətəbəyyənu ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا الآية Nisa surəsi 94-cü ayə. Bu ayədən Allah Allah möminlərə müraciət edir. O buyurur ki, Allah yola çıxdığınız zaman sizə kim salam versə, demin ki, sən mümin deyilsən. Hansı dünya və sair ayə davam edir hələ. Yəni, burada da bu ayədən heç görürsünüz, Allah subhanətələ kim salam verirsə, demə gələn ki, sən mümin deyilsən, yoxlamaq lazım səni. bir də ki, bu təşvikçilər aparlar renginə getmək lazımdır və s. və s. və s. Hələ demək olmaz. Əgər dinlə şəkşon varsa, hətta dəqiq bilmirsə, onu nəsə görülməzsən. Həmçin, məsələ, müsəlmanlar necə görürsən, bu və başqa ayələrdən, həmçin hədislərdən ki, bu böyük, böyük bir mühüm bir qaydadır dində. Xüsusən də müsəlmanın mövmini hissətlənməndir. Ona görə öz nəslə baxsınə öz nəslini hesabını çek. Sən bu ədəb və əxlaqdan, rəbbani ədəbdən hansı məqamdasan, nə səviyyədəsən və aydınlaşdırmaq, bir şey dəqiqləşdirməkdə məqsəd həqiqəti bilmək üçündür. Hətta tələsməyəsən, hansısa bir hökum və ya fikir və ya fənni edəndə, çünki tələsmək şeytandandır. Tələsmək şeytandandır və tələsməyi faiz zərərləri daha çoxdur faydasından və əksinə hətta Quran-ı kərimə fikir versin, tələsmək hər yanda pistlənir. Hər yanda tələsmək pistlənir əsasən. Çünki görürsən ki, tələsmək, insan tələsdirmək çox vaxt dəqiqləşdirməkdən nəyikə uzaq salır, məhlum edir və dəqiqləşdirməmək məsələni aparır, miskinə günah getirir, səbəb olur. Həmçinin, müqtərəm müsəlmanlar, Ne ki, gəlib küfər etmək də şeytandandır. Şeytanın əməllərindəndir. Və necə İbn-i Qeym buyurur, rəhməllah, bu məsələdə. Çünki tələfini şeytana olmağına görə, çünki insanı dəqiqləşdirməkdən məhrum edir. Və həmçinin bir şey öz yerində qoymağı məhrum edir. Yəni, bu deməkdir ki, sən sülm edirsən artıq. Və həmçinin xeyirdən, xeyrə mani olur tələb etmişdir, demək veribdir, Rasulullah. Ona görə bəzi alimlər buna baxmayaraq deyirlər ki, ahirət məsələlərində təcrübə əsərdir. Və lakin alimlər çox səhvlidir ki, onda da yerikdən yerləşdirmək lazımdır. Xüsusən də əgər dərinləşdirməyin mənasını biləndə, bəyənməyin mənasını biləndə, deməli, bu məsələ vacibdir. Ona görə Peyğəmbər salsın fikir verir. Dualarımızda əməliyədir ki, Ya muqallibel kulub, səbir qalbə alə dinik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu duası da Allah taladan dində sabitlik istəyirdi. Sabitlik, möhkəmlik. Çünki bu da nə olur möhkəmlik? Elmlə, Allah və Rasulun dini, e, əmrləri əmr etməklə, qarandan çəkilməklə və s. və s. Ona görə xüsusən də bir şey eşinədə Belə bir şey oxuyanda o saat fikir çıxartmaq, o saat fikirləşmədəsə, həmişə dəqiqləşdir və iləşdir ki, düzgün fikirləşəsən, sənin əməlin, fikrin şəriyyət, şəriyyət qaydalarına düzgün olsun. ona görə, ona görə məsələn, müsəlmanlar mütləq fikir vermək lazımdır. Əgər biz xəbər eşitsən, xüsusən bir məsələn səndən danışqalar gəlir birinci mülayim ol, tələsmə, səbirli ol. Yəni, səbirli işləndə necə, necə özü axtarmaq ən birinci addımlar, mülayim olmaq. Və həmçinin e, riskli olmaq, öz nəfsinlə və qeyrilərinə həmçinin və səbirli olmaq və həmçinin bax ki, sözə kimdən gedir, alimdən və ya hakimdən və yaxud böyük adamdan və s. və s və ondan sonra həmçinin şəriət qoyduğu idafəli vaxtələrlə aydınlığı axtar yenə, haqqı axtar yenə. Amma haram yoldan axtarma, haram yollardan qaçınacaq tutur. Bəzilər görsən neysə dəyiləşdirmək üçün haram yollara yaxlatdılar, bu cür dəyiləşdirmək olmaz. Həmçinin ne üçün, bunlar hamısı ne üçün xəstələrsən olmaz? Hətta sənin əməlin şəriət baxımından səhih olsun deyər və hədis şəriyyəti daxil edib bu məsələdə qibət eləmək. Xüsusən də məsələn, əgər biri gəlib hansısa bir, kimdənsə bir qız istəyir və gəlib sənin, səndən onun barədə xərqistilər dəqiqləşdirsinlər, eyb etməz demək onun evləri varsa evlərin, yaxşı əməlləri varsa yaxşılığının, bu qibətdən sayılmır. Həmçinin, məsələn, müsəlmanlar tələsmək, dəqiqləşdirmək bir məsələni, insanı çoxlu günahlara aparır nə qədər insanlar buna şöhrətin tarihində eləyirlər də, edirlər də və görsən səbəb olub işləyə, zəlalətin düşməyinə və səbəb olub ölmə hətta və başqa məsələlərə. və bu bəzi məsələlər hansı insan dəqiqləşdirməyəndə hansı günahları yetirir sadır insanı. Məsələn, onlardan biri möminlərin yolundan uzaqlaşdırır səni. Möminlərin yolundan çıxırsan. Həmçinin səbəblərindən və ya aqibətindən dəqiqləşdirməməyin fasiqə tabi olursa bu əməllə, həmçinin peşmançılıq çəkirsən və həmçinin ölümə gətirib çıxardır, həmçinin səbəblərdə tələsməyə gətirib çıxardır və bu hamısının özləri də nəyəsə gətirib çıxardır, həmçinin gətirib qiybəti çıxardır, məmmanlığa, yalana, həmçinin səbəblərdə, məsələn, sən Allah səbəb dediyindən səni çıxardır fitnəni gətirir, çağırır və başqalarına əziyyət gətirir, çağırır. Və görürsən, evlər, görürsən onun nəticəsində fikir ki, nə qədər dəqiqləşdirməmək zövcənə, zövc e, kişidən qadına arasında səbəb olur və görürsən, səbəb olur talağa, səbəb olur ayrılmağa, ayrılmağa və həmçinin gətirib səbəblərindən, həmçinin gətirib öfqədən çağırır, gətirib zülmə çağırır, fatih, fatihlərin yoluna gətirib çağırır, fəsad edilənlərin yoluna çıxardır, sövkə gətirib çıxardır və haram olan vaxtələrə gətirib çıxardır və yüksək sifətlərdə, yüksək məyanlı insanların, möminlərin, salihlərin, masimlərin sifətlərindən yolundan uzaq qalır. O vaxt yüzünüm oldu məsələn səmallah, bu hələ bəziləri mən qeyd etdim. Gör, bir dənə, bir məsələ dəqiqləşdirməmək, yaxşı dəqiqləşdirməmək, gör, mən bu günahı çıxardım. Yəni bu günahlar dərəm altında günahlar var. Ona görə insan gəlir ehtiyatlı olmalıdır. Yoxsul sən özünün, başqasının üçün ümürsən. Və ola bilsin heç bilmirsən. Və məzlumun bu axı qəbuldur. Bax Cabir-i Müstələmə radiyallahu anh. Deyir ki, əhl-i Kufa, yəni Kufa əhli, Səd radiyallahu anh şikayət verir Ömər Rəxəddaba. Və Ömər Rəxəddab adam yolladı Kufaya. Zəkanətlər mülkdə gördülər iqtisadi təhsillə və sonra getdilər bir meclisə o da e, Bəni Əbis, Əbis, e, deməli, Bəni Əbsin e, məscidi idi. Onun altı bir kişi, Əbu Sa'd Musam ibn Qatada və başladı ki, və səadət tən elməyə. Və başladı ki, namazın xoşunuzu gəlmə qılmaq və s. və s. Və o vaxt ki, Sa'd radiyallahu anh belə eşitdi. Dedi ki, ya Rəb, əgər sənin qulun bunu edirsə ki, qoy görsünlər o belə edir, qoy eşitsinlər ki, bu nəsə yalanı, onun ömrünü uzatdığına, onun lafına qelətdiyinə, onu kör et və onu daima fitnə edənlərdən etsinə. Subhanallah, razıdır ki, razıdır ki, vallahi gördüm onu, artıq elə bir yaşa çatmışdı ki, qaşında tükləri gözünə düşmüşdü, qıranda və keçənlər hamısı ona söz atırdı və s. və s. və deyir ki, e, bu şeyhin mənə, bu şeyhin mənə duasıdır, səadin mənə duasıdır, artıq Allah subhanələ tutub, qəbul deyib o duanı, zülm eləmişim ona. Ona görə fikir ver, insan dəyələşməyəndə zülm edir və s. və s. və görsə mənə bir qədər tutsadır, ona görə dəyələşdirmək bir məsələni, möminlərin yoludur, salihələrin, ağıllı insanların və ixlaslı insanlardır. Və çalış, bax bura, bax səviyyədən, bax sən hansı yerdəsən, çalış tələsmə. Bir şey yazın, xüsusən də internet, bəzən şeyhlər internetdir. Qasana və şeyh internet olur. İnternet şeyh olur. Ona belə internet görmürsən, kimi sələflər el belə götürməzlər. İbn-i Sirin, İbn-i Sirin deyir ki, kavimlərin ən şərəflisidir. Deyir ki, elmsin, dinimiz deyir, Allahın kimdən götürsün. Bəzən şeyhləri internetdir. Bilmir kim yazır. Nə bilirsən kim yazır. Bəlkə ana evdə oturur yazır. Aydındır. Ona görə bir məqalə, bir şey olanda, bir söz eşiləndə xüsusən də alimlərinə dəyiləşdir, cəm elə, hətta həq bəyan olsun. Yoxsa bir əmələrlə haqqı tapmaq mümkün deyil əslən. İnsanlar olsa bir gün belə olur, bir gün belə görsən eşitir, sonra görür ki, belə mən belə eşitmişdim axı. Sonra başqa bir eşitdirdik, mən belə eşitmişdim. Dalıb çaşı qalır belə ağlın vəziyyətdə qalır. Lakin şəriət qaydalarla, qoyduğu qaydalarla rayət eləmir. Və kim şəriətlə qaydalarla rayət eləməsə, da belə ağlın qalır şeytan şuna. Ona görə Allah subhanət özü şifaydınlardan yəni insanlara, e, müsəlmanlara kömək olaraq, yaraq ölüyün, sən üçün müsəlman sənət, ölkənin səfadan qalacaq, dolayı, daha da o müsəlmanlar çıxışları olaraq şifa verir. Yaraq bizi fitnədən, məhzindən qoruyur. Yaraq bizi daima bir sözdə və ya məqalədə dəqiqləşdirənlərdən أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جدا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله Həmçinin bir dənə orada qeyd var, istəyirəm qeyd deyim bu bəzi görsən bizi suallar soxalır, bu nəcə ayına barədə. Bir də ki, nəcə var, nəsə olub, nəsə, e, nəsə olub, nəsə eləmək lazım. Bunlar hamısı e, nə deyirlər, səhid deyil. Çünki nəcə var, ayı barədə xüsusi bir məsələ hədis gəlmir, fəziyylər. Hamısı xüsusi bir olur. Ona görə ayrı aylardan verir, sadəcə haram aylardan sayılır. Və oruc isə o birisi aylardır kimi bir dörd, hərəsinin birinci dördüncü günü və həmçinin müsəlman ayına 12, 14, 15 və sahibdir. Amma qaldı ki, nərəsə, nərəsə olur, nərəsə qeydir lazım, sürgətə var, nə sevmək lazımdır, bunlar hamısı əsasızdır. Allah Subhanahu bize faydalardan etmeyin. İbadallah, Allah yağmur bil adl ve ihsan ve ita'i bil kulla ve enna min fahşai ve rızık.